Mums šodien mēs esam otra mūzu grāmatā, 33. nodaļa. Pagājušajā reizē mēs runājam par to, ka Izrēla tauta bija, nu viņa, viņa salauza dieva derību. Nu, un to var arī, teiksim, ar ilustrāciju viņa nu, kad Mozus nāca lejā, viņš salauza dieva derību. Nu, viņa, viņa, viņa uztaisiet to tēlu, tāda viltus dievu, un viņa sāk pielūgt tam. Un tad uh, dievs, viņš bija gatavs viņu iznīcināt pilnīgi, sāk no jauna ar viņa apsolījumu uz Abrahamu, kā būs tauta caur Mūzus. Bet Mūzus gāja Dieva priekšā un viņš lūdza, un mēs lasam, ka Dievs mainīja tas, ko viņš darīja. Nu, tas bija atkarīgs uz to, ka bija kāds, kas nāca un, un, un aizstāvēja tie cilvēki, un tad Dievs darīja cita lieta. Dievs parādīja žēlastību, un mēs gribam turpināt no šo raksturvietu, otra mūzes grāmatā, 33. nodaļa. Un, um, tagad mēs sāksim lasīt no nu, 1 līdz 3 pantam. Un tas kungs runāja uz mūzu. Ej, celies no šejienes, tu un tautu, kuru tu esi izvedis no Eģiptes zemes. Dodies uz zemi, ko es esmu ar zvērstu apsolījis Abrahamam, Īzākam un Jākabam sacīdams, es to došu taviem pēcnācējiem. Un savu eņģeli sūtīšu tev pa priekšu un izdzīšu kanāniešus, amoriešus, hetiešus, fēriešus, hīviešus un jeb, jebusiešus. Tā ir zeme, kura piens un mēdas tek. Bet es pats neiešu jums līdzi, jo jūs esat spītīgi ļaudis, ka es ceļu jūs, kā es ceļā jūs neiznīcinātu. Noliksim galvas un lūksim. Debes Tēvs, sveitīt šo rakstu vietu mūsu sirdīs, Dievs, dod man tavus vārdus. Dievs, es lūdzu, lai tu palīdz mums ar šo garīgu darbu šajā brīdī, un mēs lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šeit mēs lasam, ka viņam ir apsolījums no Dievu par to, ka viņa būs veiksmīgs. Viņa veicās. Dievs teica, tagad jūs varat iet apsolītajā zemē, jūs vinēšu par visu jūsu ienaidniekiem, tur ir zeme, kur ir kā pienu un mēdus. Lūdzu, ejiet, Mozus, paņem tava cilvēku, ko tu esi paņēmis ārā no Eģiptē, un jūs iet, ej to zemi iekšā, es došu man eņģelis, kas iet tev priekšu, bet es pats, es neiešu. Oh. Kaut kas vēl nav kārtība starp viņam un Dievu. Kopš tā laika, ka viņa salauza Dieva derību un, un, un pirmais bauslis, kaut kas vēl nav kārtības. Dievs vēl runā to, ka, nu, viņš teica, Un tas kungs runāja uz Mozus, ej, celies no šejien, tu un tautu, kuri tu esi izvedījis no Eģiptes zemē nu, vēl ir tās nērtas sajūtas starp Dievu un viņa cilvēki. Mozus gāja un viņš lūdza, lai Dievs neiznīcināja viņu. Un uz laiku Dievs to nedarīja. Un tad Dievs teica, labi, ejiet, saņem visu, bet es neiešu tev līdzi. Mēs varam redzēt, ka viņa grēks ir atšķir viņus no Dieva. ir laba raksturvieta par dieva attieksmē ar viņa tautu, un kad grēks ienāk viņa vidū, un tā ir no Jāsējas grāmatā 59. Ja tev ir bībele, varam arī lasīt no Jāsējas grāmata 59. Pirmais, otrais pants. redzi, tā kunga roka nebūtu nav par īsu, lai tā nevarētu palīdzēt, un viņa aus nav tā aizkrituši, ka tā nevarētu dzirdēt, bet jūsu pārkāpumi jūs attālina no jūsu dieva, un jūsu grēki apslep, apslep viņa vaiga no jums, ka viņš neklausas uz jums. Šeit mēs varam redzēt rezultātu viņa grēkus. Dievs atšķir sevis no viņam. Ejiet, labi, ejiet zemi, bet es neiešu jums līdzi. Un tālāk viņš teica, un es savu eņģeli sūtīšu tev pa priekšu un izdzīšu kanāniešu, amoriešu, hetiešu, fereziešus, hiviešus, jebu siešus, Tā ir zeme, kura piens un medus tek, bet es pats neiešu jums līdzi, jo jūs esat spītīgi ļaudis, ka es ceļu jūs neiznīcināju. <laughs> Īstenība tā bija žēlastības no Dieva pusē. Viņš teica, ja es būtu jūsu vidū tagad, es jūs iznīcināšu. Labāk tev, ja es palikšu šeit. ir vairākas brīdinājumi. Mūsu raksturvieta pagājušā reize, šoreize 32. nodaļa, 10. pants bija brīdinājums un laid mani, kā manas dusmas iedegtos pret tiem un ka es izzeldēju tos, bet tevi es darīšu par lielu tautu. Nu, Dievs teica, ka es, es izdzel, izdeldēju tos. Lasā, lasīt tālāk 32, 34 pantām. Tad nu ej, vadi tautu uz turien, kur es tev esmu līdzis. Redzi, mans eņģelis iestav priekša, bet, kad nāks mana piemeklēšanas diena, es piemeklēšu viņu grēkus. Un tad šodien viņš arī deva tādu brīdinājumu, ka, ja es būtu kopā ar jums, es tagad šajā laikā, ja es iet jums līdzi, ja es būtu jūsu vidū, tad, tad es laikam tevi iznīcināšu. Dievs deva šie brīdinājums un šķiet, ka tas ir ļoti barga lieta. Un jādomā, kāpēc Dievs runā tāda veida ar viņu lai viņa būtu visu laiku bailīgs. Dievs dēva tāda brīdinājuma viņam, lai viņa atgriežas. Dievs nedarīja to, kā viņa iet un skrien projām no viņa. Dievs dēva tāda brīdinājuma vairākas reizes, lai viņa atgriežas. Viņš atklāti stāsta viņam, kāda ir, kāda ir viņa attieksme pret grēku, un viņš arī deva brīdinājums, un lai viņa atgriežas. Jaunā derībā mums arī ir brīdinājumi. Vēstulē rumiešiem 6.23. Dievs dod mums arī brīdinājums. Tur jaunā derībā priekš mums šodien ir rakstīts, tātad grēka alga ir nāve. Bet Dieva balva ir mūžīga dzīve Kristu Jēzu mūsu kungu. Dievs brīdināja, ka grēka alga ir nāve, un viņš nerunāja tikai par fizisku nāvi, viņš runā par garīgu nāvi, par elle, mūžīgu sodu uguns jūrā. Jāņa atklāsmes grāmata 21. Astotais pants ir vēl viena brīdinājums, bet bailīgajiem, netīcīgajiem, apganītājiem, slepkavām, netikliem, burviem, elku kalpiem un visiem mēlukliem būs sava daļa degoša sēra uguns jūrā. Tā ir otra nāve vēl vienu brīdinājumu. Un kāpēc Dievs brīdināja ar elle? Lai, mums, lai, lai mēs dzīvotu bailēs visu mūžu. Nē, viņš brīdināja, lai mēs atgriežamies. Lai mēs saprotam, ka tā ir Dieva attieksme pret grēku un būs sods, un tas ir briesmīgs. Dievs brīdināja, un īstenība tā ir žēlastības no Dieva puses. Viņš vēlos, lai mēs atgriezties no grēkiem. Bet tas nevienmēr ir, vai ne? Kad Ādams saprot, ka viņš grēkoja un ievu, vai viņa atgriežas pie Dieva un teica, ej, Dievs, mēs nepareizi darījām. Nē, viņa gāja otru pusi, Dievs gāja viņa meklēt, un viņa paslēpjas no Dieva. Dievs viņu brīdināja, bet viņa neatgriežas. Nu, es, <laughs> man bija iespējams šonadēļ, es paņēmu vienu stopētājs mašīnā. Un uh, man patīk, jo tad es varu runāt par Jēzus, un viņa nekur nevar iet. Un uh, es runāju, un viņš, jā, jā, piekrītu, piekrītu, jā, un es sāku runāt par, par grēku, kā mēs esam grēcīgi, un, un viņš vēlas, lai es vedu viņam līdz centrai. Es teicu, ok, labi, es Tik tālu, ka tu gribi, es braukšu, jā, ja? līdz centrā. Es, es sāku runāt par to, ka mēs esam grēcīgs. Jā, jā, grēks, jā. Es teicu, bet Bībelē ir rakstīts, ka grēka alga ir nāve un ir sots par to. Un es gribu viņam tad stāstīt arī par Jēzu. Viņš teica, šeit ir labi. Laid man ārā te. Es teicu, es domāju, pie centra. Nē, te ir labi. Ok, labi. Viņš kāpa ārā. Bet brīdināja par grēku, un viņš tā vietā atgriezties, viņš skrēja projām. Dievs brīdina mums šodien par grēku no Dieva vārda. Mēs varam redzēt vecā derība, viņa attieksme par to, jaunā derība, viņa attieksme par to, un viņš brīdina. Nav tā, lai mēs aizbāz ausis ciet un skrien, bet lai mēs nākam pie viņu un teic, Dievs, esi žēlīgs esi žēlīgs man, es esmu grēcinieks. Grēks atšķir cilvēku šeit no dievu, uz laiku un arī uz mūžību. Un ir interesanti te, ka arī ko mēs varam redzēt, ka Dievs teica, ka es neiešu jūs līdzi Jūs varat iet, bet es neiešu līdz. Ceturtais pants ir viņa reakcija. Un šeit ir varbūt pirmā labā lieta, kas ir rakstīts par Izraēla tautu. <laughs> ir, daudz, ir daudz lietas, kur teikt, nu kā viņa, bet šeit ir kaut kas labs. Viņa kaut ko labu darīja. Tad tauta dzirdēja šos bargos vārdus par to, ka Dievs neieš viņam līdzi. Kad tauta dzirdēja šos bargus vārdus, tā sāka sērot. Neviens vairs negribēja valkāt savas rotas. Viņi redzēja un saprot, ja Dievs nav kopā ar viņiem. Kaut arī viņam ir piena un mēdus zemē. Kaut arī viņam ir mieru ar viņa tautas un ienaidniekiem. Kaut arī ka viņam ir viss, ko viņa cerēja. Bet ja viņam nav dieva klātbūtnes, tad tas ir pilnīgi, galīgi garām, un tas nav vajadzīgs. Viņam ir vajadzīgs dieva klātbūtnē. Kā ir šodien? Ļoti interesanti šodien. Cilvēki būtu ļoti priecīgs, ja viņi var piedar visu, ko viņa cerēja. Visas mantas, visas, nu, dzīvē tagad ir perfekta, ka viņam ir vajadzīgs. Un vēl labāk, Dievs nav man, mana dzīvē. Daudziem ir tāda attieksme. Man ir viss, ko vajag, un man arī nav jāklausa Dievam. <laughs> man liekas, ka daudziem ir tāda attieksme. Viņi meklēja Dievu tikai tāpēc, lai kaut ko dabūtu no viņa. Viņa meklēja Dievu tikai tāpēc, lai viņa būtu bagātība. Viņa meklēja Dievu, lai tikai viņa būtu veiksme. Bet ja viņa var dabūt veiksmē un visu, ko viņam vajag bez Dieva, vēl labāk. Un tāpēc es saku šeit, Izraela tautu, mēs lāsam kaut ko labi par viņu. Viņa saprot, kaut arī viņam būs zemē pilna ar pienu un mēdus, bet Dievs nebūs viņa vidū. Tas ir tas ir katastrofē. Viņa sēroja par to. Tā ir liela dieva dāvana, ja viņš var palīdzēt mums saprast, cik brīnišķīgs ir, ka dievs ir mūsu dzīvē, ka viņš ir mūsu vidū, ka viņš vada mana dzīvē, ka viņš dod man pestīšanu, ka viņš dod man prieku un man Viņa man ir vajadzīgs. Un mēs tagad varam redzēt viņa atgriešanas un kā viņa par viņa uzvedību, ka viņa, ka viņa bija tāda sirds atgriezties. Tad, kad tauta dzirdēja šos bargus vārdus, tā saka sērot Neviens vairs negribēja valkat savas rotas, un tas kungs sacīja uz mūzu, saka Izraela bērniem, jūs esat spītīgi ļaudis, ja tikai es būtu jūsu vidu vienu mirkli, es jūs varētu iznīcināt, bet nu nolieciet savas rotas, tad es izlemšu, ko darīt ar jums. Un Izraela bērni noņēma savas rotas Horeba kalna priekšā šīs rotas, zelta auskari, zelta gradzēni, zelta ķēdes. Viņa laupīja no, no eģiptiešiem, kad viņa gāja ārā no Eģiptē. Viņa dabūja visas šīs bagātības, šīs zelta sudraba, viņa dabūja no eģiptiešiem, un viņa bija līdzi. Un, un kad, uh, kad viņa bija pie, pie uh, Sinaja kalna un Mozus bija augšā, viņa paņēma auskari un deva Āronam un viņi uztaisīja zelta tēlu, ko viņa pielūdz. Tad acim redzot, viņa vēl bija viena auskars. Viņa bija vēl tās graznainas lietas, un vecā derība mēs varam lasīt vairākas reizes, ka, ka šis rotas bija daļa no viņa elku pielūgšanu. Varbūt tas rotas bija iegrāvēts kāds simbols par, par vienu no, no Eģiptes dievus. Varbūt viena no, no viņa ķēdes bija kaut kāda govs vai kaut kāda lieta, kas, kas bija saistīts ar alku pielūgšanu. Varbūt ar viņa auskarī tas kaut ko iegrāvēts par, par alku kalpošanas, un, un tas viņam bija dārga lieta. Varbūt vienkārši tas bija, kā šodien, varbūt tas bija kā, kā augstprātīga lieta ar, ar šīs rotas un, un tādas spīdīgas lietas un mantas. Ja tas bija saistīts ar alku kalpību, Dievs lika viņam un viņa arī viņa sirdi, ka viņa atgriežas, viņa paņēma nost un teica, mums tas vairs nav vajadzīgs. Mums labāk mums ir vajadzīgs Dievu, īstais dzīvais Dievu, un kad viņa atgriežas, viņa sēroja un viņa atstāja viņa alku kalpošanas. Tā bija īsta atgriešanās. Un ir rakstīts, ka viņi to atstāja Horeba kalna priekšā, un, un ar to ebreju valoda var arī tas palīdz mums saprot, ka viņi to atstāja un neņēma atpakaļ. Viņa vairs nepaņēma tas rotas un auskari, kas bija saistīts ar alku kalpošanas. Septītais. Tad Mozus ņēma telti. Šeit ir interesanti. Es nezinu, ja tu ievēro, kas te ir, vai esi domājis par šo rakstu vietu. Tad Mozus ņēma telti un izcēla to tālu ārpus nometnes un nosauca to par sajiešanas telti. Ikvienam, kas meklēja to kungu, bija jāiet uz sajiešanas telti ārpus nometnes. Ir divas sajiešanas teltis. Ir šito teltis, un tad ir viens, bišķiņ vēlāk Dievs dod mūzu un visu instrukcijas par īstais sajiešanas telti kas būs svēta vieta, visvētākā vieta, kur zelta lukturi, kas bija arī tā, tāds basēns un, un altaris un, un, un žogs apkārt. Dievs vēl ne, šeit ir cits telts. Te ir cita lieta. Un uh, tas ir pirms tam, jo pagaidām nav tāds saiešanas telti, par ko mēs lasām un, un domājam. Šeit ir Kaut kas, kas kāda telta, kas pirms tam ir bijis. Un uh, arī ar šo telti mēs varam redzēt, ka Dievs ir žēlastības Dievs. Lasīsim vēlreiz par šo telti. Tad Mozus ņēma telti un uzsāla to tālu ārpus nometnes un nosauca to par saiešanas telti. Ikvienam, kas meklēja to, ikvienam, ikvienam, kas meklēja to kungu, bija jāiet uz sajiešanas telti ārpus nometnes. Pagājuši nodaļa un bija šī agrāk. Mēs lasām, ka Dievs nāk, lai satiek ar mūzu. Citi nedrīkst nākt klāt, viņam jāpaliek aiz robežas. Mūzis gāja augšu uz kalna virsotnē, un viņš satiek ar Dievu. Tad varbūt vēlāk priesteri nu, mazāka pārstāvja drīkst nākt pusceļu uz kalna augšā, bet ne uz augšu. Tikai mūzika. Tagad mēs lasām par šo telti, kas ir lejā. Un cilvēki, kas meklē dievu, ne tikai mūzus, jebkurš cilvēks, kas ir nometnē, kas meklē Dievu. Viņa drīkst iet ārpus nometnē, viņa var iet pa šo, pa šo telti un viņa var satiek ar Dievu, ar dzīvais Dievu. Dievs šeit viņš parāda viņa žēlastību. Ik viens var nākt. Mēs lasām, ka tas bija ārpus nometnē. Interesanti kad sajiešanas telti, liela sajiešanas telti bija būvēts, tas patstāvīgi telti. <laughs> Pastāvīgi telti. Nu, tas, par ko mēs lāsam, par visu piedarumu, visu. Tas bija, kur tas bija? Ārpus? Nē, tas bija tautas vidū. Un tauta apmeta visu apkārt sajiešanas telti, un Dievs mājo, šeit šim telti tas ir ārpus nometnē. Un viņam ir jāiet ārā no nometnē, lai satiek ar Dievu. Tāpēc šis grēks, kas bija, attālināja Dievu no viņam, un viņam bija jāiet ārpus nometnē, jo nometne bija grēkā. Tad, kad Dievs dēva visu likumiem par, par upurēšanas, par altāras, un tas viss bija ēna un simbols par Jēzus Kristus nāvi un viņa asinīs, tad viņa var caur asinīs, viņa var būt pieņemama Dieva priekšā, un Dievs mājoja viņa vietu, vidū, bet tagad viņam jāiet ārpus nometnē. Un vēlāk, kad būs, mēs las, varam lasīt tālāk, kad būs saiešanas telti, visvētākā vietā un ar asinis izliešanas Viņa var nākt pie Jēzu. Jaunā derība es arī gribu ievērot šī žēlastību, ka Dievs ir pieejams un mēs varam, ja mēs meklējam Dievu. Ja cilvēks meklē Dievu, ja tu meklē Dievu, tu vari nākt pie viņam. Kolotiešiem, Pāvila vēsele kolosiešiem, pirmā nodaļa, 20. pāns. Mēs lasīsim no 20 līdz 22. pantam lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodebenot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesis, gan virs zemes. Arī jūs, kas kādreiz bijat atsveišanājušies un ienaida ar Dievu savu sirdsprātu un ļaunu darbu dēļ, viņš tagad salīdzinājis sava cilvēciska miesa izsieždams nāvi, lai jūs svēti bez kļūdām un nevainojami varētu stāties viņa priekšā. Dieva žēlastība jaunā derībā. Mēs varam nākt viņa priekšā, ja mēs meklējam viņu. Viņš ir uztaisījis veids, lai mēs varam nākt. Es gribu lasīt Marka evaņģēliju. Mēs varam redzēt, cik plaši ir šīs aicinājums. Marka evaņģēlijas 16. nodaļa, 15. pants. Un viņš tiem sacīja, ejiet pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Kas tic un top kristīt, tas tiks izglābts, bet kas netiks, tiks pazūdināts. Šodien mēs pasludinājam šo vēstu. Jēzus Kristus nomira par grēciniekiem. Viņš izlēja savas asinis, lai pārklāja mūsu grēkus. Un ja mēs ticam, ja mēs griežam pie Jēzus, Viņš mūs izglāb un mēs varam ieiet pie debesu tēvs. Un Viņš būs mūsu tēvs debesīs un mēs būsim viņa bērni. Mums būs šīs pieeja un tas ir domāts arī tev jebkurš cilvēks. Es arī domāju par šo telti. Kā cilvēks var iet un satiek ar Dievu. Cik liela privileģija. Citas tautas tā nebija. Nu, viņa bija. Un tad man vienkārši sāk domāt par mūsu lūgšanas kambari. Ka man ir pieejams dzīvais Dievu. Man ir šis telti. Man ir šo vietu, kur es varu meklēt Dievu un atrast viņu. Es varu nākt priecīgi ar, ar prieku mana sirdī un atrast viņu vaigu un runā ar viņu un caur vārdu un garu viņš runā ar mani. Tev arī ir šīs teltis. Cik bieži tu ieeji teltī? un satiek ar Dievu. Nu, jūsu lūkšanas kamberi. Cik bieži jūs izmantojat šo brīnišķīgo iespēju būt sadraudzība ar Dievu? Lai Dievs palīdz mums novērtēt, kas mums ir Jēzu Kristu. Dievs ir žēlastības pilns, un Viņš deva viņam tādu iespēju, Viņš arī dod mums šo iespēju. Tagad mēs lasīsim tālāk, mēs tālu, mēs līdz, <laughs> līdz uh, galam šo raktu uh, nodaļu nelāsam šodien, bet astotais pants par to telti. Un notika, ik reizes, kad mūzus gāju šo telti, ļaudis piecēlas un ik viens nostājas savas dzīvojāmas teltis durvis un noraudzījās pakaļ mūzum, līdz tās iegāja telti. Nu, var, var saprot šis skatiens. Nu, tas telti bija tur un Mozus visu laiku kopā ar tautu, bet nu, tad Mozus jūt, ka viņam ir jālūg. Mozu jūt sirdi, ka viņam ir jāmeklē dieva vajag, mūzum ir vajadzīgs gudrība, mūzum ir jālūdz par tautu, un, un viņš piecēlās, un viņš, viņš sāk iet uz to virzienu, un visi sāk čukstēt, mūzus iet, lūk, dievu. Mozus iet uz telti un viss nāk uz viņu telti un viņi skatās uz viņu, kamēr Mozus iet. Un varbūt viņa skatās uz viņu ar lielu cerību, ka viņa zināja, ka viņa grēkoja. Viņa, viņa arī pielūdza to, to tēlu. Viņa zināja sirdī, ka viņa salauz Dieva likumiem, un, un, un viņa zināja, ka Dievs bija gatavs viņu iznīcināt, bet tagad viņa redz, ka Mozus iet pie telti, lai lūgt par viņam, lai aizstāvētu viņam lūgšana Dieva priekšā, un viņa stāvēja un skatās, ik viens cilvēks nāca pie durvis, kā Mozus gāja uz telti, un viņa skatās līdz viņš gāja iekšā. ar pateicīgu sirdi, ar, ar lielu cerību, ka Mozus tagad satiek ar Dievu viņa vietā. Un notika ik reizi, kad Mozus gāja šo telti, ļaudis piecēlās, un ik viens nostājas sava dzīvojāmas teltis durvis un noraudzījies pakaļ Mozum, līdz tas iegāja telti. Un notika ik reizi, kad Mozus iegāja telti, nāca mākoņu stāps un apstājas telts durvis un viņš runāja ar mūzu. Visu tauta redzēja mākoņu stabu stāvam telp durvis, un visi ļaudis celās, un ik viens metas pie zemes savas telts durvis. Tas kungs runāja ar mūzus vaigu uz vaigā. Kad sarunājas ar savu draugu, un kad viņš atgriežas nometnē, viņa kalps Jozo, Nūna dēls, vēl jauneklis palika teltī. Es gribu šeit teikt, ka Mūzus ir tips. Mūzus ir, mēs varam redzēt Jēzus Kristus šeit. Mūzus šeit darīja to, ko tagad Jēzus Kristus dara priekš mums. Ja Viņi var novērtēt to, ko Mozus darīja viņa, viņa vietā. Mums šodien, kā draudze, ka Jēzus Kristus miesa ir jānovērtē to, ko Jēzus Kristus dara priekš mums šodien. Jēzus Kristus, Renārs lāsie šodien, ka viņš ir mūsu aizstāvis. Lāsīsim vēlreiz Jāņa pirmā vēstulē. otrā nodaļa, pirmais pants. Mani bērniņi, bērniņi, to es jums rakstu, lai jūs negrēkotu. Un ja kāds krīta grēkā, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā Jēzus Kristus, kas ir taisnīgs. Viņš ir mūsu grēku izpircējs, ne tikai mūsu vien, bet visas pasaules grēku. Izrēla tauta novērtēja to, ko Mozus darīja, un viņi saprot, ka kaut kas īpašs notika. Jēzus Kristus nomira, viņš augšām cēlās, un šodien viņš ir pie tēva laba rokā, kā mūsu aizstāvis. Un mūsu rakstu vietā ir rakstīts: negrēko, negrēko. Mazi bērni, viņš teica, negrēko, jo grēka sēkas vēl paliek Grēks ved uz postu, grēks ved uz, uz, uz salauztu sirdī. Ja mēs grēkojam, mēs zaudējam mūsu prieku kā kristiešiem. Tu nevari dzīvot grēkā un būt priecīgs kā kristieši. Tāda īsta prieka, kas nāk no svēto garu, pazūd, ja tu grēko. Dievs dod katru cilvēku garīgas dāvanas. Un ja jūs staigā grēkā, <laughs> tu apbeidināt svēto garu. Tu nevari lietot tās dāvanas, ko Dievs tev ir devis. Ja tu staigā grēkā, ja tu grēkot, tu zaudēji tavu prieku kā Dieva bērns. Un tāpēc viņš teica, to es jums rakstu, lai jūs negrēkot. Un ja kāds krīt grēkā, tad mums ir aizstāvis tēva priekšā Jēzus Kristus, kas ir taisnīgs. Debes pie tēva laba roka ir Jēzu Kristus. Un kad apsūdzētājs, kas ir sātans, nāk un teica, redzi, ko Andris darīja. Grēka alga ir nāve. Viņš nav taisnīgs. Viņš ir liekulis, viņš grēkoja, Viņš ir drankīgs cilvēks, un nu, viņš ir nolēmts ellē. Un Jēzus teica, redzi manas rokas, manas kājas. Es izlēju savus asinis Andra dēļ, Mārtiņa dēļ, Rūta dēļ, Romāna dēļ. E, man, man, man, mans asinis pārklāja viņa grēku, viņš ir mūsu aizstāvis. Un kad tauta redzēja, ka Mozus gāja teltī, lai aizstāvētu viņu, viņa pielūdz. Viņa krita zemē un viņa pielūdz. Es domāju, ka, kad mēs nākam kopā, lai pielūgtu Jēzu Kristu, kad mēs nākam kopā, lai dziedātu dziesmam par Jēzu, šīs ideja ir arī jābūt mūsu galvas, mūsu sirdīs kad mēs nākam pie kāda kārdināšanu, hmm, darīt to vai nedarīt to, šīs ideja ir jābūt mūsu galvā un sirdīs. Jēzus to redz. Viņš samaksāja augstu cenu. Negrēko. Džāna Paipera man patīk dažas no viņas svētrunas. Viņš teica, ka maza skice par šiem pantiem ir negrēko, Un ja tu grēko nekrīt izmisumā, ja tev ir aizstāvis, un tad viņš arī pēdējais punkts ir, don't hog Jesus all for yourself. Kā labāk latviešu valodā. Don't nebaudīt tikai Jēzus priekš sevis un turēt priekš sevis, bet dalīt viņam ar citiem. Nu, tas, tu redzēji to otrais pāns. Viņš mums grēku izpircējs, ne tikai mūsu vienu, bet visas pasaules grēku. Viņš ir ne tikai mūsu aizstāvis, bet jebkura cilvēks, kas pala, pa, paļaujas uz Jēzus, viņš arī aizstāvēs viņus grēkus. Tad stāstīsim, sludināsim, izplatīsim šo labu vēstu starp visiem cilvēkiem, visapkārt pasaulē. Labi, tā ir mūsu raksturvieta šodien par mūzu. Varbūt nākamreiz lasīsim tālāk 33. nodaļu. Bet, um, ja tu esi šeit šodien un, un vēl, vēl ir atšķirt no Dieva grēku dēļ, Dievs dod brīdinājumu. Dievs dod brīdinājumu par fiziska nāve, un viņš arī brīdināja par elle. Un tas ir mūžīgs. Un viņš nebrīdina tā, lai tu skrien projām no viņa. Viņš brīdināja, lai tu atgriez no grēkiem un meklē žēlastību no viņu. Un viņš dos. Viņš dos tev žēlastību. Tas ir arī domāts tev. Un tas nāk tikai caur Jēzu Kristu. Tik brīnišķīgs Dieva kristietis, dargais kristietis, kā mums ir sava vieta, kur mēs varam satiekt ar Dievu, un tā ir lūkšana. Izmantosim šo brīnišķīgo iespējams satiekt ar dzīvais Dievu Lai Dievs palīdz mums būt pateicīgs par šo privileģiju, izmantot šo privileģiju katru dienu un arī stāstīt citiem, cik brīnišķīgs ir Jēzus mūsu aizstāvis.